بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن شاء الله تعالى شيخ أبي عبد أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله ننعى La ilaha illallah diýen kitabymyzdan üçünji dersimiz olam delaletu la ilaha illallah diýen. La ilaha illallah manysyny aldyk, rukunlaryny aldyk. Indem şu la ilaha illallah sözüniň näme delalet etýän zatlar, aňlatýan zatlar, berýän manylary. Şunuň. Yani arap dili näme baý dil. Şoň üçin näme her ýoldan bir tüýsek näme many çykarýarlar şu la ilaha illallah. Emma biziň dilimiz näme? Garyp dil. Şoň üçin näme diýýär? Dalalatu la ilaha illallah. La ilaha illallah dört taýdan näme berýän manylary bar. Bil mutabaka diýilýär, bit tagammun diýilýär, bil iltizam, bil iqtida. La ilaha illallaň bil mutabaka berýän manysy bar. Bil mutabaka berýän manysy näme? Gönümel sözüň berýän manysy. Gönümel sözüniň berýän manysy näme? La ilaha illallah sözüniň bil mutabaka diýdigi gönümel şu sözden gönümel many çykaramyzda näme many berýär? Olam näme? Tawhidul uluhiyye diýýär. Näme? Allaňy birlemeklik manysyny berýär. La ilaha illallah sözüniň gönümel berýän manysy näme? Ybadat etýän zadyňy birle diýýär. Tawhid el uluhiyye. Ýekeje bir zada ybadat et, olam Allah bolsun diýýär. Tayyip, bu näme? La ilaha illallah mutabaka, ha? tarapyndan berýän manysy. Mutabakanama gönümel la ilaha illallanyň näme berýän manysy. Tawhidul uluhiyye. Ybadatda Allaňy birlemeklik näme manysyny berýän eken. Tayyip bit tazammun manysy näme? Bit tazammun diýdigi gönümel sözüň içine alýan manylary bar. Şunuňmy? Gönümel berýän manysy bar we şo sözüň içine alýan manylary bar. Buňa biz tazammun diýýär, içine alýan manysy. Olam, indi hakykatda biz Allatagalany ybadatda birlemeli bolsak, Allatagalany Rablygynda-da birlemeli ekenik. Bul näme içine alýan manysy? Allatagalany Rablygynda birlemek näme? Ýagny, meniň ybadat etýän zadym ýeke-täk Alla bolýan bolsa, onda meniň ýeke-täk Halygym hem Alla bolmaly. Ýani meni ýeke-täk ýaradanam Alla, maňa ýeke-täk yrsg berýänem Alla we maňa näme hemme haýyrlary indirip, menden hemme bela-beterleri göterýän Alla we meniň dünýe we ahyret işlerimem näme dolandyrýanam Alla diýmeklik. Bu manysy nedir? Tazammun näme babatyndan alnyk. Içine alýan eken. Ikinji näme? Tawhidul esmaý we syfat. Ýani Men bir Allatagala ybadat etmeli bolsam, ikinji içine näme manysyny alýar şu söz? Ýagny ol Allamyň gözel atlary, sypatlaram bar eken. We Allany näme şu atlarynda, sypatlarynda birlemeli ekenim. Ýagny Allatagala Kurany Kerimde we Rasul Muhammet sallallahu aleýhi we sellemiň dilinde özüni nähili atlar bilen atlandyryp we nähili sypatlar bilen sypatlandyryp gelen bolsa, biz ygtykad etmeli, iman etmeli, Allatagala şo gözel atlaryň, sypatlarynyň eýesi we hiç bir zat näme Allaň adyna, sypatyna näme taý gelip bilenak we hiç bir zat Allaň adyna, sypatyna şärik bolup bilenak we Alla-da atlarynda, sypatlarynda hiç mahluga näme meňzänak diýip düşünmeli. Soň, Üçünji, içine alýan manysy näme şu Lä ilähe illallah sözüniň Wal hukmi bima enzelallah. Hakykatdan meniň näme ýeke-täk ybadat etmelim Alla bolsa, onda ýeke-täk men näme şonuň hökümi bilen ýöremeli bolýan. Öýdýän, o meniň ilähim. O meniň Rabbym. Indi o meň ilähim bolup durka, o meň Rabbym bolup durka, maňa Allaň hökümini taşlap näme, mahlugyň hökümi bilen ýöremekligime näme hakym ýok. Tayyip. Ýene dördünji içine alýan manysy näme la ilahe illallah sözüniň? El kufru bit tagut. Allahdan başga ybadat edilýän zatlaryň barysyny men näme etmeli? Terk etmeli. Näme üçin? Sesiň la ilahe illallahnyň mutabaka babatyndan berýän manysy näme diýdik? Tawhidul uluhiyye, ýani ybadatda bir Allahny birle. Znaçt men ybadatda bir Allahny birlemeli bolsam, Onda başga ybadat edilen zatlaryň barysyny terk etmeli. Allahdan başga ybadat edilen zatlara-da näme diýdik? Tagut diýdik. Taýyp. Ýene bäşinji içine alýan zady näme? Altynjy içine alýan zady näme? La ilahe illallah sözüň we ennallaha la şerike lehu fi rububiýeti. O Allah Tagalanyň Rablygynda şärik ýok. Şunuň. Ýagny Allah Tagala ýedi gat asmany, ýedi gat ýeri ýaradanda, ha, Onuň ýardam soran zadam ýok we oňa şärik bolan zadam ýok. We maňa yrsy berende näme, maňa şä, oňa şärik bolýanok. Allaň ýok özi şärik berýär. We meni ýaradanda-da näme, Allaň ýok özi ýaratdy. Meni ýa seni ýa bütin mahlukatlary ýaramaklyk, ýaratmaklyk üçin Allah hiç kimden kömegem soramady we hiç kim oňa şärigem näme, bolmady. Taýýyp. Altynjy içinize alýan zady näme? Wala fi uluhiýeti. Wala şerike lehu fi uluhiýetihi diýýär. La ilaha illallah. Ýene içine alýan la ilaha illallah sözüniň näme? Altynjy içine alýan zady näme? Allah'yň Rablygynda şärik bolmaýşy ýaly Allah tagala näme? Ybadatda-da şärik ýok diýip düşünmeli. Ýani ýeke-täk meni ýaradan Allah, ýeke-täk maňa rysg berýän Allah, Älem-jahany dolandyrýan bir Alla diýýän bolsaň, onda ýeke-täk ybadat etmelem ol Allady, Alladan başga hiç kime näme ybadat etmeklik bolanokdy. Edil şoň galak näme, we la fi esmaihi we syfatihi, we Allatagalaň näme, adynda, sypatynda-da näme, şärik ýok diýip düşünmeli. Taýyp, näileik Allaň adynda, sypatynda şärik ýok diýmeli? Ýagny Alladan başga bir mahlukdan näme, Baş, Allahdan başga bir mahlugy näme, Allah'yň sypatyna näme ýetirmeliler. Mysal üçin, Allah Tagala hemme zada kadirmi? Hemme zada kadir. Edil şoň galyk näme? Başga bir mahlukdan hem näme? Allah'dan sorulýan zatlar sorasaň, eýýäm Allah Tagalany, ony Allah'yň kadir näme? Sypatynda şärik etdigiň bolýar, düşündiňmi? Bir wagtyň içinde hemme mahlukatlar bir ýerde durup, hemmesem gönümel bir wagtyň içinde Alladan hajat sorasalar, Allah bermeklige kadyrmy, kadyr däl? Kadyr. Allah bir wagtda gullarynyň hemmesi bir ýeriň ýüzünde durup, Allahny gygyryp dileg etseler, Allah şolaryň hemmesiniň doga-dilegini bir wagtyň içinde eşitmekligine kadyrmy? Ýa eşidip bilýär, we görübem bilýärmiş olar. Görübem bilýär, we ýeke-ýeke hersiniň näme soraýandygynam ylmy bilip bilýärmi? Bilip bilýär. Indi biz haçan mahlugy şärik etýäris? Mysal üçin bir çokunylýan öwlüýä bar. Şoňa million adam çokunýan bolsa, millionyňam bir wagtyň içinde çagyrýarlar. Pylan pir sen ýetiş diýýärler. We her çagyrýanyňam aýratyn bir soraýan zady bar. Indi sen näme şu hemmämiz bir wagtyň içinde çagyramyzy eşitmeklige we her birimiziň soraýan zadymyzam aýratyn suratda bermeklige başarýar diýseň, eýýäm ol adamyny ýaňky weliňi ýa piriňi ýa gabryňy tümmegiň näme Allatagalaň kadyrylygyna, Allatagalaň eşidip bilýändigine, Allatagalaň görýändigine we ýeke-ýeke hersiniň näme soraýandygyny we nirden soraýandygyny näme Haýsam bolsa bir meselede Allaň hökmüni taşlap, bendesiniň hökmüne gaýtsa, ýa-da hemme meselede doly Allaň dinini hökmüni bir gyra aýyryp, ýasama kanunlara, ýasama hökümlere gelsek, eýýäm biz näme, Allatagalany hökümdarlygynda näme ikilik etdigimiz bolýar. Ýok, ýeke-täk hökümdar, Ýeke-täk hökmürowan, ýeke-täk bize höküm etmeli we biziň ýeke-täk näme hökmünde ýöremelimiizem kim? Alla. Taýyp, Lä ilähä illalla sözi näme? Şu sekiz sanak zadam içine aldy. Buňa biz tazammun diýilýär. Düşündiňmi? Buňa biz tazammun diýilýär. Bil mutabaka näme? Gönümel, beren manysy näme? La ilaha illallah tawhidul uluhiyye. Ibadatda näme etmeli eken? Allany birlemeli eken. Tayyip. Bu sözüň içine alan manylary näme? Ýaňky 8 sany zat eken. Indi bil iltizam. Iltizam taýdan näme manylary ýaňky? La ilaha illallah sözi. Iltizamdan näme? Iltizam diýdigi, ýagny ýeke-täk gulluk edilmeli Alla bolsa. Dogry dälmi? Ýeke-täk älem-jahanyň näme Rabby ýaradan Alla boljak bolsa näme? Eýýäm şu Allaň hakynda tapylmaly sypatlar bar. Düşündiňmi? Şu bil iltizam diýdigi. Düşündiňmi? Bil iltizam diýjek bu. Bil iltizam diýdigi näme? Ýeke-täk men Alla ybadat etmeli bolsa. We ýeke-täk näme, Allatagala men Halygym we maňa rysk berýän diýip biljek bolsam. Näme, hökmany suratda Allaň hakynda tapylmaly zatlar bar. Şunuň, olam näme, birinjisi, Ennallaha halyku kulli şeý. Näme, onda Allaň bir özi halyk bolmaly. Allaň bir özi hemme zady ýaradan bolmaly. Ýa näme zat meni wajyp etdi bir Alla ybadat etmeklige? We näme zat meni iterdi we näme zat meni näme wajyp etdi bir Allaň näme Rabdygyna, ýagny Allaň hakykatdan hem ýeke özüniň, näme, älem-jahanyň Ýaradandygyna. Eýýäm bu näme, Allaň hakynda wäjip bolmaly. Emma Allah tagala näme, bir zady halk edende özi başarman, başga biriniň kömek sorajak bolsa, ýa ýene birini özüne şärik tutjak bolsa, eýýäm ol Allah biziň Allamyz däl. Düşündiňizmi? Biziň Allamyz näme? Islendik bir zady, kiçiden-uludan nämäni ýaratjak bolsa, hiç kimden kömek soramaýar we mätäjem däl we hiç kimi özüne şärigem etmeýär, ýeke-täk özi ýaratýar. Bul näme? Allaň hakynda wäjip tapylmaly näme? Sypatlar. Bul bil iltizam diýdik. Allah näme? Ýeke-täk ybadat edilmeli. Ol bolsa, ýeke-täk Rab, Ýaradan. Ol bolsa, atlaryna, sypatlaryna Oňa deňdeş, taý, ýok bolsa, Ýeke-täk Onuň hökümine gaýdylmaly bolsa, Allandan başga ybadat edilýän zatlaryň hemmesi terk edilmeli bolsa, onda hökmany suratda näme, läzim hökmünde, wäjip suratynda näme, Allaň hakynda tapylmaly zatlar bar. Şolaryň birinjisi hem näme, Anna Allaha halyku kulli şeý. Näme? Alla onda näme bolmaly eken, hemme zadyň halygy bir Ol bolmaly eken. Taýyp, ikinjisi näme? Kadirun ala kulli şeý we islän zadynam ýaratmaklyga, islän zadyny etmeklige-de kadir bolmaly eken, güýji bolmaly eken, kudraty bolmaly eken. Allah Tagala hiç haçanam näme, Allah ejiz ýa kadir däl diýip näme, göz öňüňe gelmeli däl. Allah hemme zada kadir bolmaly, Edil şoňňal hem Alimun bi külli şeý, hemme zady bilýän bolmaly. Allaň ylmyndan çykýan zat bolmalyl, Allaň ýanynda bilinmeýän zat bolmalyl. Edil şoňňal hem Ganiýun an külli mä siwa, özünden başga hemme zatlardan Alla baý bolmaly. Indi hiç bir zada mätäç bolmalyl, Hemme zatdan baý bolmalydygy, mülkem onuň gutarmalydy. Gullary ondan günde milliardlap, milliardlap gyzyllar, kümüşler soranda-da, Allah şolaryň hemmesine, soran zadynam günde hemme mahlukatlaryna müň esse artyk berip duranda-da Allaň mülki gutarmalydy. Ýok, gutaranokam. Hemme zatdan baý bolmaly, ýagny hiç bir zada mätäçlik çekmelidir. Daýy, bu zatlar näme? Bil iltizam içine aldy. Ýaňky şu üç many, Lä ilah illalaň üç sanak beren manysy, mutabaka bäbetinden, tazammun bäbetinden, iltizam bäbetinden, bulaň üçüsi näme? Allaň hakynda tapylmaly zatlar. Dördünjisi näme? Biziň hakymyzda tapylmaly zatlar. Olam näme? Bil iktiza. Iktiza diýdigi, şu sözüň talap etýän zatlary. Şu sözüň talap etýän zatlarynyňam näme manylary bar. Bil iktiza talap etmeklik babatynda-da şu sözüň näme manylary bar. Daýy. Bil ik ha? O iktiza şu sözüň talap etýän zatlary bar. Bu söz ýöne aýdylmaly söz däl. Biziňkiler näme la ilahe illallah diýeň soň näme Allada sögüwer dinede sögüwer zynada ediber şirkem ediber diýe bu söz sen näme seni senden talap etýän we seni gaýtarýan zady ýokdur diýip pikir etýär ýok oň galyk söz dal bu sözüň talap etýän zatlar bar daýyp näme üçin bu söz talap etýär bu sözüň talap etmekligi haky bar Yeketek ilah do Allah eken, doğru değil mi? Yeketek halik Rab Allah eken, doğru değil mi? We iltizamdan-a manylarynama hemme zady ýaradan Alla, hemme zada kadyr Alla, hemme zady bilýän Alla, hemmeden baý, hiç zada mätäç bolmaýan Alla bolsa, bul Alla näme? Hökmany suratda talap etýän zatlara. Bu sözüň talap etýän zadynam näme? Ibadatullahi wahde, talap etýän zady näme? Bir Alla ybadat ediň diýýär. Eýýäm Allah hakgyl ýeke-täk iläh Ol bolýan bolsa, ýeke-täk Rab biziň Allamyz bolýan bolsa, hemme zatdan baý, ylymly, kadyr bolýan bolsa, eýýäm talap etýär bu söz. Näme diýýär? Onda näme? Ibadatullahi wahde. Bu zatlar näme? Bil iktida talap etýän zatlaryny biz ýerine ýetirmeli. Olam näme? Ibadatullahi wahde. Bizden talap etýär bu söz bir Alla ibadat etmekligimizi. Taýyp. Bu etmekligimizi talap etýär. Ikinji näme? Taşlamaklygymyzy talap etýär. Olam we terku ibadeti ma siwa. Alladan başga ybadat edilýän zatlaryň hemmesini näme? Taşlamaklygymyzy talap etýär. Sebäbi sen Alla tagala itagat näme iki zat bilen bolýar? Buýran zatlaryny etmeklik bilen bolýar we gaýtaran zadyndan gaýtmaklyk bilen bolýar. Şonuň üçin Allaň buýran zadyny etsegem, Sogap gazanýas Allaň gaýtaran zadydan gaýtsagam näme sogap gazanýas. Taýýyp indi yktyda talap etýän zady näme? Kim şu sözi diýýän bolsa hökmany suratda näme Ýedi sanyk talap etýän zady bar. Bu gysgaça başga-da talap etýän zatlar kän. Ýöne esasy näme talap etýän zatlar şu ýedi zat. Taýyp, miwesi näme şu talap etýän zatyň? Kim şu Lä ilähe illallany diýip, şu ýedi sany talap etýän zatlaryny ýerine ýetirmese, Lä ilähe illalla diýeniniň peýdasy ýok şoňa. Düşündiňmi? Ölinçä diýäýsin, şu talap etýän zatlaryna görä ýaşamadyk bolsa, şu Lä ilähe illallaň et diýen zadyny edip, gaýt diýen zadyny gaýtmadyk bolsa, Lä ilähe illallaň oňa peýdasy ýok. Birinjisi näme diýdik? Şu seniň diňe bir Alla ybadat etmekligiňi talap etýär. Ikinjisi näme, Alladan başga zada ybadat etmesizligiňi buýurýar, edip ýörenem bolsaň, terk et, taşla diýýär. Üçünjisi näme, Wet-taha, we terkut-tahakum ilet-tagut, Allaň hökmünden başga näme, tagut hökmüniň näme, hökmüne barmaklygyňy näme etýär, gadagan etýär. Taşla diýýär. Öň kommunizmiň hökmünde ýaşan bolsaň. Demokratiýaň hökmünde ýaşan bolsaň. Däp-dessuryň, edim-gylymlaň, näme, ata-babaň däp-dessurynda ýaşan bolsaň. Ýa adamlaň, mejlisiň, näme, tarapyndan gurlan kanunlara ýaşan bolsaň, näme, terk etmekligiňi buýurýar. Sebäp diýsek, näme diýdik? Ýeke-täk höküm etmeli, näme, Alla diýdik. Allaň hökmünde-de şärik bolmaly däl diýdik. Tazammun manysynda. La ilahe illallah tazammun, içine alýan manysy näme diýdik? Allatagalaň hökmünde-de şärik ýok. Şoň üçin näme talap etýän zady näme? Üçünji talap etýän zady näme? Allaň hökmünden başga, ha, hökümleriň barsyny terk etmekligi, Allaň hökmünden başga hiç bir zadyň hökmüne dolanmaklygy näme etýän eken? Gadagan etýän eken. Tayyip, 5-nji, 4-nji talap etýän zady näme? Wa alla yuhibba illallah. Alladan ýokarda seniň söýgüli zadyň bolmalylar. Allaň söýgüsinden ýokarda hiç bir zadyň näme söýgüsi bolmalylar eken. Iň artyk söýýän zadyň Allah bolsun diýip talap etýär. Emma näme ejeň kakaň Alladan ýokary söýseň, öýüňi ýurduňy Alladan ýokarda söýseň, adyňy abraýyňy kürsüňi Alladan ýokarda söýseň, eýýäm seň la ilaha illallah diýeniň peýdasy ýok. Bäşinji näme talap etýän zady we ella yuhibbe illa lilla. Ýani bir adamyn söýeňde-de, bir adam bilen gatnaşaňda-da näme diňe Alla üçin söý diýýär. Bir adamyn abraýyny Bir adamyň owadan gyzy, gelni bolsa, oňa göz gyzdyryp gatnaşma diýýär. Bir adam bilen seniň gatnaşmaklygyňa we gatnaşmasyzlygyňa sebäp bolýan zat näme? Şol adamyň näme tagaty bolsun diýýär. Şol adam näçe Allaň söýen zatlaryny etýän bolsa, sen hem şol adamy näme söý diýýär. We şo adam näme Allaň halamaýan zatlaryny etýän bolsa, sen hem şony näme etýän günäsine görä näme halama diýýär. Emma köp adamyň dostlugy näme? Dostlugynyň sebäbi näme? Wezipesi. Wezipesi bar dost. Wezipeden pyzylly ýüzüne-de seredenok. Düşündiňmi? Altynjy talap etýän zady näme? Wa alla ýetehakema illa ila şer'illah. Allaň şerigatynyň hökmünden başga hiç bir zadyň hökmüne dolanmaly däl. Şunuň diňe Kuran, Hadisiň hökmüne dolanmaly. Taýyp, iň soňkusy näme? Sekizinjisi, olam wa an ýetebarra'a mineş-şirki wa ehlihi. Şirkden we müşriklerden päklenmeli. Olary söýmeli däl. Olary näme? Özüňki saýmaly däl. Olary duşman saýmaly. Näme üçin? Olary Alla duşman saýan üçin. Düşündiňmi? Meselem, Alla Taala näme diýýär? Fela tettehizu aduwi we aduwakum awliya. Meniň duşmanlarymy we öz duşmanlaryňyzy näme özüňize awliya, dost, ýardamçy tutunmaň diýýär. Biz näme üçin ýigrenmeli ekeni? Haý höwesimiz üçin näme? Näme? Alla bize ýigrenmekli talap eden üçin şirki we müşrikleri, kapyrlary ýigrenmeli ekeni. Düşündiňizmi? Taýyp, la ilaha illallah gönümel berýän manysy näme eken? Tawhidul uluhiýýä çagyrýan eken. Bir Alla ybadat etmeklik manysyny berýän eken. Taýyp, bu sözüň içine alýan manylary hem näme eken? Allah Tagala näme? Rab, Allah Tagala Rablygynda birlemeli. Rab diýmeklik hem näme? Halyk, Razyk, ýani ýaradan, rızk berýän, dünýäni dolandyrýan diýmek. Şu zatlaryny Allahny birlemek, Allah Tagalanyň atlaryny, sypatlaryny birlemek. Alla atlarynda, sypatlarynda näme hiç kime meňzänak we hiç bir mahlugam atda, sypatda Allaň näme deňine, taýyna çykyp bilenak we edil şoňňalak näme höküm meselesinde-de bir Allaň höküminde bolmaly eken, Allaň hökmünden başga hiç bir zady näme höküm diýip saýmaly däl eken we Alladan başga tagut bolan, Alladan başga näme çokunylan zatlaryň hemmesini terk etmeli eken. We Allaň näme, Rablygynda, Allaň Ilähliginde we Allaň atlarynda, sypatlarynda hiç bir zady näme, şärik, deňdeş, taý, tutmaly däl eken. We bit-tazammun bu sözüň içine alýan manylaram näme eken? Näme, Allatagalaň ýeke-täk Halyklygy we Allatagalaň hemme zada kadirdigi, başarýanlygy we Allatagalaň hemme zady bilýänligi, Allaň ylmyndan hiç bir zadyň çykmaýanlygy we Allatagala hemmeden baý hiç bir zada mätäçlik çekmeýänligi we onuň mülküniň näme, gutarmaýanlygy. We bu sözi diýen adamlardan bu sözüň talap etýän zatlaram näme? Birinjisi bir Alla ybadat etmekligi talap etýän eken. We Alladan başga ybadat edilen zatlaryň näme? Taşlanmaklygyny talap etýän eken. We Alladan başga näme? Ulanylýan hökümleriň taşlanylmaklygyny talap etýän eken. We näme? Bir Alla tagalaň artyk söýülmekligini talap etýän eken. We birini söýemizde, dost bolamyzda-da näme? Alla üçin dost bolup, Alla üçin söýmekligimizi We daýanamyzda bil baglamyzy bir Alla daýanyp tewekkül edip oňa bil baglamaklygymyzy we umumy tutýan dinlerimizi etýän ybadatlarymyzam näme umumy tutýan dinimizi we etýän ybadatlarymyzam arassa Allaň yrzalygyna Allaň ýoluna etmekligi talap etýär we Allaň şerigatyndan Allaň hökmünden Kuran hadysyň hökmünden başga höküme dolanmasyzlygymyzy talap etýär we şirkden we müşriklerim näme özümizi päkläp saplap olary näme duşman saýmaklygymyzy, olardan özümizi saplamaklygymyzy näme talap etýän eken. Indi La ilaha illallah ýene bir berýän manylary bar. Olar mentuk we mefhum diýilýär. Bu näme usuly fykyň kaidalaryndan. Usuly fykda mentuk diýip bir zat bar we mefhum diýip bir zat bar. Mentuk näme? Gönümel sözüň näme? Berýän manysy. Mefhum näme? Şo sözüň içine alýan manysy. Düşündiňizmi? Mentuk näme? Gönümel şo sözüň berýän manysy. Mentuk näme? Mentuk gönümel Sözüň näme berýän manysy, mefhum näme, şo sözüň içine alýan manysy. Sözden gönümel düşünilýän mana mentuk diýilýär. Mentukul kelam diýilýär. Şo sözüň içinden düşülýän mana-da näme, mefhumul kelam diýilýär. Düşündikmi? Mysal bereli, meň öňümde bäş sany adam bar. Biriniň ady Aman, biriniň ady Myrat, biriniň ady Muhammet, biriniňki Ahmet. Men näme diýýän? Diňe Amany syla diýýän. Gönümel şu sözüň mentugy näme? Amany sylamak. Mefhumy näme? Amandan galanyny sylama diýen. Düşündiňmi? Düşündikmi? Näme diňe öňümde 4-5 adam otyr. Näme diýen? Diňe amany syla diýen. Şu sözümiň gönümel berýän manysy näme? Diňe amany sylamaklyk. Taý ondan başga many berenakmy? Ondan başga da many berýär. Ondan başga manyny Şu sözüň içinden duýup bilýäs. Olam näme? Amandan başgany sylamasyzlyk. Taýp, gönümel düşünen manymyza näme diýilýär? Mentuk diýilýär. Taýp, şoň içinden düşünen manymyza näme diýilýär? Mefhum diýilýär. Düşündiňmi? Taýp. Indi bundan diýjek bolýan zatlary näme? La ilaha illallah sözüniň manysy näme? Allahdan başga ibadat edilýän zatlaryň hemmesini terk et. Näme diýdiler? Bir topar alymlar, ilki diňläň. Näme? La ilaha illallah diýýär. Şuň türkmençe manysyny öwrenmeden näme bolýar? Allahdan başga ybadata hakkyl ilah ýok. Gönümel manysy şu, dogry dämi? Taýyp, içine alýan manysy näme? Onda Allahdan başga ybadata hakkyl ilah ýok bolsa onda näme? Bir hakly näme? Allah şoňa ybadat ediň. Şu sözüň mentugy ilki şirkden saplanýa we mefhumam bir Allany ybadat et diýämi ýa-da şu sözüň mentugy Bir Alla ybadat ediň, mefhumam Alladan başga ybadat etmäň. Mentugyndan düşünýäsmi Alla ybadat etmekligini ýa mefhumyndan? Şunda näme ihtilaf etdiler? Usul fykyn alymlary näme mentugyndan şirk taşlamaklygy düşünýäs, mefhumyndan towhide gelmekligi düşünýäs diýdiler. Beýani ulamalary näme diýdi? Beýaniýun diýdigi belagatçy alymlar. Düşündiňmi? Belagatyň ylmy üçe bölünýär. Maani, bedi, näme, al-beýan. Şoň üçin beýaniýun diýdiler. Beýançy, belagatçy alymlar näme? Ýok. Mentugundan tawhid düşünýäs, mefhumundan şirki taşlamaklygy düşünýäs diýdi. Düşündiňmi? Haýsynyňky dogry? Ikisiniňki hem ýalňyş. Näme üçin? Sebäp diýseň näme? Her sözüň öz näme? agramyma. Mentukdan şirk düşünýän bolsak, mefhumdan tawhid düşünýän bolsak, haýsy esas bolup durýar? Gönümel mentugyň berýän sözi esas bolýar. Mentuk näme? Şirk etme diýär. Mefhum näme? Allany birle diýär. Taý gönümel sözden düşülen zat içine alýandan has bekedilmeli bolýar. Agramly bolýar. Daýy, beýanylar näme diýýär? La ilahe illallah manysy bir Alla ybadat et. Mefhumy towhid diýýär. Ä mentugy towhid diýýär. Gönümel sözüň iterýän manysy bir Alla ybadat etmeklik diýýär. Mefhum içine alýan zat näme? Alladan başga ybadat etme diýýär. Haýsy agramly bolýar? Allany ybadat etmeklige çagyrmaklygy näme? Has bek edilen suratda şirki taşmak, taşlamaklyk näme? Ondan birazjyk näme? et ýerine ýetirilýän bolsa şirk hem şo derejede ýerine näme şirkden hem şo derejede saplanmaly düşündiňmi emma mentukdan bunu düşünýäs mefhumdan bunu düşünýän diýsek mefhumyň ýerine ýetirilmekligi mentukdan biraz bek edilen bolýar düşündikdämi emma näme Şirk hem, towhid hem ikisi deň derejede tutulmaly. Ýüzde-ýüz towhide gelmeli bolsaň, ýüzde-ýüz şirkden hem saplanmaly bolýaň. Düşündiňmi? Taýyp, mentugam, mefhumam näme? Mentugy, mentugam towhid we şirkden gaýtmaklyk we näme? Mefhumam towhide gelmek, şirkden taşlanmak, gaýtmaklyk. Buny kim diýýär? Şeýh A. Fi usulil fik. Usuly fik barada ýazan kitapçasy bar. Şoň iki ýüz altmyş bäşinji sahapýasynda näme? Mefhumul hasr diýen bäbiniň aşagynda näme diýýär? Akwa syýagil hasri en-nefýu wal isbat. Bizde hasr diýip bir näme? Sözlem bar. Istisna sözlem diýdik-ä. Haçan-da bir sözlemiň içinde näme? Illa ulanylsa näme diýildi? Uslub el-istisna diýildi. Taýyp, biz arap dilinde hasyr diýibem näme? Tawhidi diňe Allaň hakynda baglaman. Dogry dämi? We Alladan başga hemme ybadat edilýän zatlaryny terk etmeli. Şu taýda tawhidi illallah diňe Allaň hakynda etmeli näme? Şoňa hasyr diýilýär. Şunda näme hasyr Içine alýan hasyrly sygalaryň hem iň güýçlüsi nefýi we isbat hem içine alan sözlem diýdi. Şunuň bir sözlemiň içinde hem nefýi bolsa, hem hem isbat bolsa şu iň güýçli näme sözlem hasyr içine alýan diýdi. Fel usuliyuna yaqulun. Usul fıkh ulamalar näme diýär? La ilaha illallah sözüň mentuky näme? Nefyul uluhiyeti an gayrillah. Alladan başga ybadat edilýän zatlary terk etmeklik diýip diýýär. Men tuguşy. Möfhumy näme? Taýyp terk edeňden soň bir Alla ybadat et diýýär. Düşündiňmi? Usulylar näme diýýär? Şu sözüň men tugy näme eken? Ilki şirkden saplamak, saplanmaklyk eken. Soň näme? Tawhide gelmeklik eken. Emma Ve mefhumuha nama isbatuha lehu wahdehu celle ve ala. Men tuğu nama ken Şirkden saplanmak eken, mefhumy näme eken? Ybadatlaryny hem arassa bir Allaň ýoluna etmeklik eken. Taýýyp, wal beýaniýun ýakisun. Beýaniýunlar tersini edýärler. Beýaniýunlar näme diýýär? Mentugy isbatul ibadeti lillahi wahdah diýýär. Ybadatlary bir Allaň hakynda etmeklik mentugy diýýär. Mefhumy, has beter talap edilipdir. Emma beýanyňkyny alsak näme, towhide gelmeklik şirkden saplanmaklykdan has näme, artyk talap edilipdir. Emma bulaň biri-birinden artykmaçlygy, ikisem deň derejede talap edildi, düşündiňmi? Towhide gelmeklik nähili suratda talap edilen bolsa, şirkden saplanmaklygam edil şo suratda talap edilen. Şonuň üçin näme diýýär bu şeýh Muhammet Emin eş-Şinqiti rahimehullah, Kultu diýýär. Lä ilähä illalladaky lä harpy aýdyp otyra dek gönümel şirkden saplanmaklygy talap etýänini. Taýyp. Wa lafzatu illa illalla diýäse, olam sarihatun fil isbat. Olam näme? Alladan gaýra ybadat etmeýşiň ýalyk näme? Bir Alladan gaýra ybadat etme we bir Allada näme? Şo wagtda ybadat etýär. Olam näme? Ikisem Deň derejede mentugy bolup dur. Düşündiňizmi? Ýani mefhum derejede diýip düşünmeli däl. Şu sözüň gönümel berýän manysy iki zada iterýär. Deň derejede. Alla ybadat et, Alladan başga hiç zada ybadat etme diýýär. Bir bada sen towhide gelmekligi buýruşýarlar, şo babatda-da näme şoň bilen deň derejede seniň näme şirkden saplanmaklygyňy näme talap etýär. Şoň üçin näme? Towhide artyk üns berip, şirke biperwaýlyk garamak bolanok. Şirke artykmaç üns berip, towhide biperwaýlygam garamaklyk bolanok. Şoň üçin, kimde-kim şu Lä ilahe illallany doly öwrenip, doly özünde özleşdirip, doly şu sözüň näme talap etýän zadyna geljek bolsa, şu iki zady deň öwretmeli, şu iki zady deň öwrenmeli, şu iki zada deň amal etmeli we şu iki zadam deň derejede bile ýaýratmaly. Emma käbir bidgatçylar Ýa-da köplük näme, köpçülikden gorkýan adamlar näme? Entäk wagtlaýynça tawhide çagyryp bereliň adamlar. Şu esasy zat dämi diýýär. Bir tawhide düşünen soňlar, eden soňlar, soň ýuwaş-ýuwaş şirkiň özi galar diýýär. Ebeden oň galak zat bolanok. Şu tawhide çagyrdyňmy, bilelikde adamlaryň näme şirkden gaýtmaklaryna-da çagyr. Özem ikisine-de ýüzleý çagyrmaklyk bolanok. Giňişleýin çagyr, açyklap çagyr. Düşündik dämi? Mentuk we mefhum diýýär. Şu sözüň Men tugam bir Allaha ybadat etmeklige çagyrýa şu sözüň näme we men tugynyň içinde şirki näme taşlamaklygam näme çagyrýan eken. Tayyip, inneki aljak sakbamyz näme şurutu la ilaha illallah. Indi bu sözüň ruknunu bildik. Dogry dämi? Bu näme eken? Nefyun we isbat. Şu La ilaha illallah näme eken? Bizi bir Alla ybadat etmeklige çagyrýan eken, bul birinji sütüni we bir näme we Alladan başga ybadat edilýän zatlaryňam terk edilmekligine çagyrýan eken. Bulam näme? Nefi. Şu iki zat tapyldy. Indi şu iki zadyň mende dürs bolmaklygy üçin tapylmaly şertler bar. Düşündiňmi? Ýani şert bilen rukunyň nämedigini düşündirdi-ä diýen. Şert näme? Bir ybadatyň näme? Kabul bolmaklygy üçin tapylmaly şertleri. Rukun näme? Şo ybadatyň näme? Emele gelmekligi üçin tapylmaly şertleri. Şoň üçin biri, täretsyz namaz okasa, oň okan namazyna namaz diýýär, ýöne kabul däl diýýär. Emma biri, täretli okady namazy, ýöne ruku etmedi, sejde etmedi, oňa sen aslan namaz okamadyň diýýär. Düşündiňmi? Şoň üçin bir adam näme? Allany birlaýa, woş Alla ybadat etýä, Alladan doga-dilegler etýä, woş o sanda öwlüýälerem doga çagyrýa, gyssananda näme jynlaram çagyrýa, gyssansa näme gabyrlar, tümmeklerem çagyrýa. Bul adam dille la ilaha illallah diýýänem bol, muňa ygtybar ýok. Göýä şol adam diýmedik ýalyk. Näme üçin? Sebäp diýseň bu rukunyny tapmady. Rukuny nämedi? Birinji rukny, Alla ybadat etmek. Ikinji rukny näme? Alladan başga zatlary terk etmek. Bu näme? Birinji ruknyny ýerine ýetirdi, Allany çagyrýar. Ýöne ikinji rukny näme? Etmedi. Allany çagyryş ýaly ýene adamlary çagyrýar. Düşündiňmi? Bu näme? Bular näme etdi? Nefi ruknyny ýerine ýetirmedi. Emma ateistler näme etdi? Men hiç zada ybadat edemok diýdi. Düşündiňmi? Ateistler hem käfir. Näme üçin? Ateistler hem la ilaha illallah bir ruknyny ýerine ýetirdiler. Ikinjisini ýerine ýetirmediler. Ateist näme diýdi? Hakykatda ateistler adamlary akmak saýdylar. Nädip sen gabra çokunýaň diýdi. Öý, nädip sen çöpe çokunýaň diýdi. Şoň üçin ateistler bildi bu zatlaň ybadata hakgyl däldigini. Şoň üçinem näme, ýöne bu rukunda öte geçip näme, hakyky ybadat etmeli Allanam inkär etdiler, wapşe näme, ybadat edilýän zat ýok diýdiler. Bularam hakykatda näme, bir rukuny ýerine ýetirdiler, la ilaha illallah. Ýöne ikinjini ýerine ýetirmediler. Olam Näme bu butlardan, bu ybadat edilýän zatlardan saplandylar? Ateistler alaja ynanynar. Ateistler näme gözmonjuga ynanynar. Ateistler näme gabra, tümmege ynanynar. Olaň barysynyň bidereklikdigini bilýär. Ýöne bular näme şu zatlardan saplanyşlary ýalym bir Alladan ybadat etmeli diýen bolsalar, hakyky la ilaha illallany ýerine ýetiren adamlar bolýardy. Ýöne bular ateistler näme etdiler? Isbat etmeklik rukuny taşladylar. Müşrikler näme etdiler? Nefi ruknyny taşladylar. Düşündiňizmi? Taýyp, indi bir adam isbat ruknyny hem etdi, nefi ruknyny hem etdi. Taýyp. Muň daşynda näme şertler bar? Şuň hökmany suratda la ilaha illallahyň muňa näme peýdasy bermeklik üçin tapylmaly şertler bar. Birinji şerti näme? Tayyip, näçe rak wagt bol bolmasa? Ertire goýar. Gülüp.